Loh, <laughs> pas jen lagi, Mang. Waduh. Heeh. <laughs> Iya, ta Mas sampean ki kok suwi banget sih Ya wis terlambat banyak lho iki. Ayo, ya, rak ya wong yang gue alangan barang. Jam berapa? memberi privat menyanyi orang mek gue tok. Lho iya. Tak donya. Justru aku ki ngerti. Ini lho tak ke duang. Durung nek ning kertas kosong kok. Catetan. Oh, catetan. Nut balok. <laughs> Balak-balake anget apa ora? Nget. Malah nut gosong barang. Nut <laughs> balok. Iya. Piye? Kuwi kuwi kasek rung iso ta kowe? Ah oh, ning wektu aku sok menah yen ngene iki jenenge ora disiplin. Jam Aku kan gilirane kan nek ngelesi aku jam 10. Wah, ya sesuk tak les jam 09. <laughs> Tak les jam 09. Lho kok kan ngelas nanti? Oh, bal-balan. Biles. Ini soyang el, gawainmu soyang el. Bak su nek udah penyanyi, ya, lah. Hmm. Guru ini siapa? Mas Junaidi. <laughs> iya ya mas, gak diwiti papi ya. Aku sih, aku harus kondokar kue. Iki catatan mulangan tak kayak kue. Oh, oh, lah, ya, aku jadi... saiki harus pamit di Wah! Uh, teko gak sih, ngene wis eh teko wis terlambat, iya. Hmm? Saiki malah pamit pisan. Terus Kui... aku omanane apa? Kuwi ana itunge. Ora itunge piye? Jejere iki engko dilongi bayarku ya ora apa-apa ngono. <laughs> ya. Lah kowe iki njur arep ngopo? Iki ana perlu, aku nek ana tamu saka Inggris. Oh. No. Kita kandani sik. Ana tamu saka Inggris, mulai lek mulang tak ulur. Engko jam jam setengah rolas aku rene. Pas mangan. <laughs> ya. kowe iki ya urek tenan kok tak rasake. Hmm. Biyen piye ta? Ora, hmm. biyen kan wis janji. Nah, gek bisa niki to. Iki kok ora tamu ah, kowe. Eh, bisa niki apa? Hmm. Selasa kae yo. Ah, kok. Lah ya mong karo Selasa kuwi. <laughs> Ha kae sing Selasa anu minggu sebelumnya. Kae layat. <laughs> Kowe radong. Ayo kita Selasa. Kan aku kan apa seminggu rapen telu. Kowe iki nanti tak pulang. Lah mesti gitu kan? Lu lah iya kan? <laughs> Yang bener aja emangnya lu. Lu murid ngapain? Loh, <laughs> kalau nggak pakai bahasa Indonesia kagak enak kita. <laughs> Ngomong tuh yang bener Kita iki kita iki mbok sapa kite? Kite. Lah yo kita iki apa? Mula sik kowe nek nang Jakarta aja muni kita lah kita wong Jawa. Kita. <laughs> Nah aku ya iso ngomong kita. Gua gue. Kita kita. Ada ada. <laughs> Mata. Mata. <laughs> Apa nih? Gula. Legi. Gula legi. Iki catetan wae, kira. Ya. Oke, okay, mau tamu. Ah, aku wis pegak. Wis iki ana tamu sing Inggris urusan menyanyi kuwi. Inggris? Heeh, uh nggawa drum. Saya <laughs> ra kowe. Kowe Inggris arep nemoni aku bagian tiup. Lah aku wis nggawa semprong. <laughs> Bagian tiup ada dihubungane semprong. peran lho. Lah iya tadi ya kuwi lho sing tadi ya. Tadi ya, tadi ya. ya kan lho. Ngono. Oh, Ora Mas ning ngene lho. Hmm. Ini juga menambah untuk pengalamanmu. Iya, tapi tapi begini, Mas. Iya, Dek. aku ya, Mas Jun. Pokoknya mulai sekarang aku minta perhatianmu. Oke, oke. Oke deh. Besok lagi mesti harus diperhitungkan. Kalau ternyata Mas Jun kan sudah janji sama saya. Okay. Kalau hari-hari ini kan sudah dibooking. Sudah booking. Iya kan? Yang booking di sini. Iya. Tapi karena ada keperluan, ini tamu di Inggris ini pun juga memudahkan. Iya, tapi kan bisa disesuaikan, Mas. Lu, iya kita kan ingin <laughs> Ah, uh, ntar gua sesuaiin Hah? kita mau loro tenan sekolah Inggris harus Australia kira rekoso meneh iki sing saka iki lho RRT iki lagune rekoso banget aku iya Wah, iki nek ora tak pelajari wah angel iki. Piye piye piye. Ayo engko iki tak aku tak anu sik. Maaf, ah, omong nanti dulu kan. Ah, nanti dulu pokoknya saya anu minta ini perhatian khusus tenan. Lah iki aku ki interlokal e. Eh. Wis di interlokal iki kon nemoni tamu saya. Interlokal iki saka ngendi? telekomunikasi. Entar kok suka ngendi iki. Ora lho, ngganmu kae daleme ora duwe telepon kok. Nyewa. Apa saiki wis narik wis pasang? Ora, aku wis pasang gek tas. Kapan? Wingi. Wis pasang tenan? Pasang telepon. Agak siji. Telepon ora agak siji. Nyicil. Oh, ma, ma aku mah sekarang aku sudah ngerti kok pokoknya Mas ini saiki karo aku mengabaikan ya. Sekarang mesti aku tahu mesti mana privat ning liya ya ra? Aku dikalahke. Ning nek kowe ndelok catetan iki engko gumun nek tak tinggal. Gumun piye, mah. Lebih mudah, lebih penak, lebih ilmu mempelajari, lebih memperdalam. Ya mungkin ini membaca aja kemampuan saya untuk baca ya ora kaya kono aku lebih baik lebih iso ngerti yang terus diparingi keterangan betul ning gen cangkemmu ki apa anu ki <laughs> apa suarane ki Lah ya ora apa-apa karo diguyon ya ya ya ning aku mah yang di. Ya wis aku pamit. Mau mengko dhisik. Berapa jam, Mas? mari tamu Australia seberapa jam, ra oh, mungkin. Nemoni ta. Ra mungkin, ra mungkin Mas Ajam ah, karet mesti wes. Mulur. <laughs> Iya wae. Ya, ya. Dua jam lah, dua jam. Jam satu saya sini. Ya. Uh, one o'clock. <laughs> yes. Oh, one o'clock apa? Lo mau the zest. Mbak iya ngono lho. orang mother ki mbok, yes ki iya ki mother, yes ngono. Ya. Oke. Okay aikam aikam ku. aikam tu mana? Tu iki Ya. Go to the uh, to meet my tam. My tamu, yes. Lah yes ngono kuwi. Baik, aku ini tanya ya. Rong jam, Iki nyanyang, jare ne. Wes piye iki? Disebul. <laughs> iki jarene muni nganggo not balek ngono. Suara ki rak warna-warna to. Lah ya aku le menggunakan suara iso. Suara hidung. Suara dada. Suara perut. Medun-medun suara apa? <laughs> saiki kan ya ngono-ngono diberi hmm. contoh toh. Yeah. Kalau suara hidung itu yang bagaimana? Hmm, rada sengo itu. ya contohnya bagaimana? Nye nye nye. No, no, ini ini. Nah, ini anak, nah ini orang hidung. Apa nah. nyanyi kak? Ngono ki jerane. Iki suara-suara sik ta, kowe ra gak pirang dina, nek terus tak langsung tak terus ke langsung kontan ngono ra iso iki mendreng ya. <laughs> iya, sekarang tadi kan suara hidung. Suara hidung itu kalau ditekan ke bawah, hmm. kan tekan tenggorokan. Hmm, tekan tenggorokan. Nah, suara tenggorok itu yang mana? Ayo ah, iya, dilek. Bang <laughs> suara tenggorokan kok dilek. Suara sih karo hubungannya nafas Nah, kan ditekan lagi ke bawah hmm. itu baru masuk suara dada. Dada. Nah, nah dada? Dada mentrak itu. <laughs> Dalam memberi pelajaran. Lho iki nek iso iso karo mlebu secara tidak langsung, tapi pelajaran itu masuk bila mana dengan intermeso. Sana nggo intermeso iki gak sampe tujuan. Lho lah iya nek iki njuk nyanda. Iki agek tas tego entuk jujuk wae nek katoe lah ya aku bek tenang sik wedangku ndi. <laughs> Ya maka dhisik kok wedang. Aku ya lucu aku pripane kene ya mek wungkusan. Lajeng. <laughs> Lah bang jarene kowe iki njaluk kanu kokke lotak. <laughs> Iya, pesen pramono ya kowe. Terus anu tau njukan, Pak? Tin. Halo. Kowe iki ora ngerti papi ana dayah kok malah hmm. Iya niku napa Den? Kuwi tak tak. Den umben. Njukan <laughs> kok apa ya sih? Asrep menapa bentar? Nah, asrep kok arep tok umbeni kemul. <laughs> Ya, asrep ado bari kemul. <laughs> Wah. Ya, pagi dang wae. Ayo kelawatan. iki tari nari hmm. rewangku iki Mas hmm. Jun badhe ngunjuk menapa Es jeruk ana <laughs> Wonten sakmene ora ana jeruke ya es kaya cokak <laughs> Ana tok entek Hah tok entek <laughs> Ayo Ana ana hmm. Ya saiki tak diwiti Oh iya Lagu apa sing tak jaluk Wes kowe memperdalam apa Keroncong Suara solo opo klaten aku gunakan suara gombel <laughs> solo bes wah solo bes ayo selo bes kue piul tadi piul belum mau iki tekanane senar kuwi kudu tok padal karo kayu sing tememplek nang driji. Anyel, wong oh, saiki kan aku sing jenenge instrumen iki kan belum mempelajari. Oh iya. Sing penting kan awake kudu membedakan itu kan musik-musik oh, lho. Do re mi fa sol. Nah, itu langsung masuk penjara. Kae lho, Mas. Do re mi fa sol sel. Lho. Kok sol sel? Kok tekan sel barang? Ayo iya, sol iki nek miring sel. Do di ro ri re ri mi <laughs> apa ah, coba Pelajaran pelajaran tak Tak takon takon Kok piye 米米，巴菲，巴菲啊，巴巴菲，你来莫尼斯皮拉。哎，所以，所以，所以，就不，不拉扯，咱就不，再给他打打过来不？不，不拉扯，咱就打过来皮耶。打打过来。那那，我这弄个么子啊，兄弟？那要俺哥，今个那拉皮扎，是个带个带个。 Untuk untuk Lah apa iki kan? Lah iya kok kaya ora ngerti seratenane ah, adate kan nek tindak rene rak bangsa kletek-kletek. Hmm. Nggih. Wes. Wes iki kok anake wis ditunjuk sak kuwi. Ya, deket. <laughs> Piye? Ketake piye? Enak. Sidane apa tapi mah jeruk apa ta? Lagi nek wedange enak ngile leng goreng beling. Ah <laughs> goreng kan beling iki piye? Eh Mas, aku dek bingung kae nek ana anu to ana. Kuwi tak delok ning panggung sampe Hah? Aku tak delok saka panggung kuwi leng nyanyi sampe. Lah iya iya. Sarnyane ka musik jazz oh, kok. Jazz. Kae. Jazz kali ya. <laughs> Musik jazz. Sukses sekali. Apa suaramu apa dewi tadi nanggur nanu wis suara gue jatuh ke suara bass ya apa jatuh ke suara cita. Tadi manut nganu loh gelombang anu gon ini gon kor. Oh gelombang apa? Hmm, lagi lagu lagu ya ra. Ya ra. Nengi cai tengko nganu wes sing rock bayo. Sing rock bayo. Rock apa? Ah, ah warna warna. Rock apa blues? Porok tanpa blues. <laughs> Semrawang malah nih. <laughs> ditakoni kok lho kan ana kok musik rock ngono kok rock tanpa blues sing gosol barang ki ana nggosol ana sepatumu rusak ora <laughs> iki ki mau nyanyi kok dadi sepatu durin durin do do ne semono kurang cedek ora ana cedek do Lah kowe ya tekan kowe dene wis padha ngene kok dadak ditari. Mungkin nanti kalau kita mau apa mengambil nada tinggi kurang dhuwur. Tu tu tu tu tu. Mbok ngono instrumen iki dinekke opane ngono. Jendang iki. Jendang. Kendang iki. Kendang nyanyian panganan ya. Suara bahasa gedang-gedang gedang. Pak, bahkan aku nene ora gedang. Adem. Masalah aku nak krungu keroncong ae. Iya ini adem, adem. Mboten. Heeh. Ora mbasan kepedet kok lur kok dekut-dekut ngono ya. Ana kasing ana sing ngimbangi kae. Iya. Kemuli, kemuli. <laughs> Gitu. Ayo. Eh, iya tekan ngene. Ya, Iki saiki awak dhewe enake ngrembug dek. <laughs> Wis, kuwi ya, ya lagune. Ya. Iya. Ora guna apa-apa tak ulangke. Saiki nganu wae, nanti untuk bahan perbandingan tok. Hmm. Awak dhewe harus bisa mempelajari anu saka daerah liyane. Iya. Sing saiki saka kene sik wae dalam iya. negeri ae. Nah. Lagu gitu itu loh sing bangsa lagi sing lagi populer-populer iki lho. Iya. lagu iki sing karo ndredeg angel tenan. Lha saiki sing basa lagu-lagu kuno metu kabeh. Kira sing basa serius ae. Heeh. Hmm. Di waktu. Kok di waktu? senjata anjala ma iya suarane kok iso anjlok ngono wah karang cangkemku ombo ya kowe iki nek anu malah nginceng aku terus ya ora lho wong nyuara kan sing penak ngono lho nek lagu india kowe apik wangun anggere kowe nyanyi nang dhuwur ya ta ndek udele ketok iki mesti sih nahi nahi ngene kamu ah, Oh, dereke tanah India aku dereke tak oh, ya tak belajar ke. Ya, wes piye? Ora apa-apa aku ya seneng kok. Nyanyian sing apa kuwi model? Ya kuwi mau sing India mau piye se? Mimi mimi lagu anak India iki. <laughs> Mimi mimi. Ora mimik anak iki. Ya deh. Lho iki lagu anak karo ibune iki to. Mimi mimi mimi mimi. Eh, ah ibune nyo biasa setelah ini rada anu setelah ini rada sendal pancing ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni aku ambil kue terah ini kau nak berkataannya saya dewe nulungan yang India ajar piye liane liane apa ne India mana ya kenal RRB? RRB, bisa bisa kue kue ne yo kue rine yo kue piye salah apa kowe oh, rene ya. Ah? Kowe <laughs> rene ya. Bojo suwi-suwi. Jangan jangan lama-lama kuwi yo suwi-suwi. Lah kue lingguan. <laughs> Ya piye, ora ngerti karo. Lagu-lagu lagu-lagu ning karo linggo. lagu-lagu karo linggo ya kuwi lingguan doteni kuan ya doteni kuan ngenteni suguhan ngono <laughs> oh <laughs> piye-piye dadi ne oleh lingguan ngenteni suguhan ayo nek lingguan ki apik nek ana ana lho nek linggo ki siki anu sikile ki ora tekan ngisor kae apa Lingguane siki ora tekan ngisor. Oh kuwi basane Tionghoa ya ana. La kai wong wong lingguan ong kang ong kang. Ong kang ong kang golek cuilan. Roti. ora genopi kok. Bos aku ning bos tak gatok-gatokke kok. Ha iya, iki ning nak selai ra kene kaya. Ning rapek kok ngono kuwi. Ya, men. Lho kok iso nyanyi meneh ya. Iya. Ora kok Mas Jun. Iya. Tapi yo nek mari ngiki. Iya, nek India kene kene. Lho, kowe kudu gandeng aku ngene iki nek India ya ta. Oh iya wis kene karo diajari ta. Ha ah, yo. Gedang gedang ah, iki lho. Iki musike kok musik. Heeh, asik sik lho, Bah. Sik lho ya. Ah, wani uh, gempal kabeh yo bine. <laughs> Karo nyanyi ta, wong iki nyanyi kok malah. Iki India wis, yo ya, wis. aku harus tak pelajaran lagu sak donya. <laughs> Ya. Ya kan ngono ta? Kok dene semua itu bisa dikuasai mm. ngono. Perune sekali tempo ada nganake pertunjukan. Loh, seko daerah ndi-ndi. Nah, ngono aja ning seluruh ini. Coba-coba saiki kowe coba. Tapi ya aku rong suaramu lagu pop. Lah sing kan lagune pop sing ngendi, Mas? Sing pelajarane wingi lali. Sing ngendi? Ya diwanai to aku catetane ndi to wong digowo kono kok. Iya, iya, lha. Apa? Ngopo? Catatan. Oh, Lah wong ajar nyanyi kok dadak demok. Iki mau anu India. Oh, nek India ki njuk kanggo. India ki ya. Nang nganggo janggut, nganggo kecap, nganggo ketok utele barang. <laughs> Kowe wong kowe ora maju kowe. Lho kok ora maju? Aku ora seneng kebudayane dira dikembangkan malah oh. India dikembangkan nang kene. Dikembangkan eh, iki ya dikembangkan padha dangdut India seneng apa-apa seneng. Lah kowe lagu aku ah, mesti ora-ora karo kemulan. <laughs> Ya ora kok mesti kudu kemulan. Iki ra wong gamelan isih luwih apik timbangane dangdut kudelan. Ini ini sudah hak privat Junaidi memberikan privat kepada Marsita untuk memberikan pelajaran menyanyi. <laughs> Tapi ini rumah saya. Loh saya sudah tahu. Loh kenapa melanggar kesusilaan? Jangan waton mengaku. Loh kok jalan? Ini rumah saya. Ya, ini rumahnya bapak saudara. Oh iya. Nah, rak gitu. Iya. Nanti jangan mengaku dong. Loh, jangan kemaki loh. Ini di tempat kami keluarga besar. Mbak aja emosi toh. Loh yang emosi warion ono. Iya. Saya memberikan di sini datang diminta untuk memberikan privat nyanyi. Saudara datang terus menggeh-menggeh karo nesu-nesu apa loro napas po. ora eh, urung sapa sing marahi ra Mbak Mana. Ora menggah menggeh itu menahan karena dia itu mau marah Mas Jun. Lho, oh, lanjut aku ning ngene pelajaran iki piye nek pancen kudu tak rangkul, kudu tak ngene, dance. <laughs> Urung tahu tekan India we kok ngomong-ngomong ngumuke tekan India, ming perlu arep nyekel budel. Delok bias, cop. Eh, Mbak Mar. Iya. Ade pisen to, Mbak. Lho ngapa? Kok sing diulang ora izin kok iki izin lho. <laughs> Ini jenenge wong ngawur. Wah ngawur nek kok ngono kuwi. Ora ngawur ini semuanya sudah dengan perhitungan. Hmm, tadi kuwi toh hasil le ming kumpal kumpulan ming arep kaya ngono kuwi toh? Ora ngono. Ha iki iki sifate iki sing dalam pelajaran kok. Mbok yo ora nggo singgol-singgolan, ora nggo main ini, oh, ini ini termasuk lesson. apa? Lesson. Kuwi tegese apa? Termasuk apa? Pelajaran lesson. Murah <laughs> cetha ora iso cetha apa? Ora, anumu kuwi mbok dibenake sik bener lah omong. Yuk kejelasan kowe tak mau. Ora Lebih kuwi. Lha kowe iki ngene kene ngadimu ki jane ana bakat, saya memberikan jalan kemajuan. Ning mungkin Mas Waryun salah pinaham. Kuwi omongan cara ngendi? Ya, jadi saya memberikan tenan-tenan dan saya privat. Lem bayar ya monggo sak kersane, kono malah nesu-nesu ngono iki. Gitu. Tidak percaya saya. Jelas ini mesti ada maksud tertentu. Yun, mikir iki ra lo. lho. Aku ki wong Hmm. Lho jalanmu iku. Lah aku kan piye-piye kae ya ora iso sampe nang hmm. dhewe. Lho kowe ditiru e karo adik-adikmu karo aku arep ngabdel e. Iki ngapa? Sasa tidak apa-apa. Kok ngapa kok dadak bawang bangar barang do bawa-bake? Ana ngerti kok ngono masa ditiru. Lho kok malah tak ditiru malah. Kowe iki adine apa kakangne? Adine. Lah kakang adine kok ngandani. Lah ya wong kuwi rak ya aku to iki Mbak Yuku to. Lho aku, aku ya muridku e. Lho ning kowe nek dibayar. Lho nek dibayar kok ora ya ngadi. Lo nenek untuk rumah ini saya lebih berkuasa daripada Junaidi. Saya lebih berkuasa untuk memberi pelajaran. Loh, iya, tapi saya juga berhak untuk melarang. Otomatis saya juga berhak untuk memberikan apa ya? Iki ya orang, yon, ya, kau iki orang gedan-gedan Ora kok sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu. Kowe kok melu-melu bapak, ora ngerti dodok selae ya, watan arep nesu. Aku ki wong tuwa, aku mau nek tak perlakukan kaya ngono. Loh, sing memperlakukan nek Mas Jun, lho itu aku. Ning kowe teko ki darahmu kaya untuk umbul. <laughs> Tegese piye? Munggah. Nesu. Oh. <laughs> Iya, tapi kan saya menjaga nama baik bapak. Iki bapakku loh. Hah? Lah ya wis ngerti kok ya bapakku barang. Iya. Sadirana iya, nyampluk wedangku. Aku ngerti iki ngomarkene iki terbagi dua front. Ayo kalah ke mana mana mana. Ayo kalah ke mana mana mana. Ayo kalah Aku jadi yang rugi Wedang itu ya apa? Guru ming saru ming mikir bongso ngombe madang. Lah suarane kurang jelas anak ngelak kok mulangi njuk piye. Memalukan angger-angger ming disugong anu ning wukusan. Nyatane ya. Nyatane ya nek pisane. Eh. <laughs> dua front sekarang. Frontmu itu karo Abdul. Dah, saya Iki tahu. Apa, Pak Jordi? beda ah, beda bedakan. Saya tetap mendukung Bapak. Rumah ini rumah kesusila. Ya apa-apa aku melanggar kesusilaan? Tidak ah, boleh. Saya tidak terima itu, Mayun. Saudara terlalu itu kalau mengatakan gitu, Yun. Lu kok terlalunya? Susila siapa? Oh, saya ini duduk saja di kursi, tidak pernah sila kok. Ben aku rana su. <laughs> ya, ben saya tetap pada pendirian. Oke. Pokok oh, oke. Anjir ngapa? Anjir ngapa? Pokoknya begini, Ben. Eh, Jun. Arna di, mari sudah Apa aku ora ning dindi kok? Kok kleset-kleset. Lho oh, yo ben to. ora ning ngene lho ya maksud saya. Dicita saya rame-rame iki aku isin karo tanggo. Terserah hmm. nek isin ki ojo temindak kaya ngono, tanggo saiki dagale ning ngincen. Ah, kowe iki terlalu kuno. Ambak kowe kita saiki urip abad sekarang nih pikiranmu tuh oh jauh tertinggal. Jauh. Fakta itu orang-orang injen kalau Junaidi mulai di sini. Berarti rumah nah. rumahmu kurang rapat. <laughs> Nanti kena injen? Ayo. Oke kita jadi tekan rumah barang ya. ini, iki aku ngapa tak karo kowe iki ngopo? Lah saya niat tidak ada niat apa-apa kok. Padha karo kowe nuduh saya hubungan dengan Mbak Marsida loh. saya sudah kan sudah. Ini pantainya awake dhewe kan ada hubungan sama Mas. Ada hubungan tapi ya nah. dalam segi pelajaran. Ini lagi mau nak itu anu. Loh, dikapake, ah? lu ki mau ah nganggo do bawa-bake. Piye? Iya. Eh, mari makan sebentar. Oh iya, iya Mas. lo lo lo Makan sebentar piye ta? Anak-anak nek iso nganggo sendok plastik. Apa, Mas? Eh? Apa? Wis. Kok rame lawan satu, tidak takut. Lho, ndak, iki ora prakerengan. Eh? Kok sedulur ngejak berkelahi iki apa sebabe? Sing arep berkelahi sapa? Sing marahi sapa? Ya jelas to. Pokoke saiki ngisi-ngisi wis wis. Bayi banget iki. Dadi ngono. <laughs> Sik, sik, sik, sik, Aku rame-rame iki mau dadi ilang. Wis lumatu lho. Ajun bang kowe mau ki ora ngetak apa-apa. Ning dadi tiba iki. Lumatu lho. Enggak waduhe to. Hah? Dita pira? Pira-pira gelem. <laughs> Lho ming wong kaya ngono iki kok kon mulang apa murid ora saya rusak. Kok kaya ngono piye to? Lho iya wis didelok to wong kae kaya ngono kok. Hah? Wong kok kaya ngono. Sudah sikapnya aja sudah memalukan sekali. Iya. Kok tidak dadekke guru lho. Yang serius ya ada, yang keguyon ya ada, yang diskusi yang diplomat ya ada saya. Ana ya ming ora tondo omongane. Jangan gampang meremehkan orang lain. Nah, gitu, Dul. Iya. Ini kedua. Kowe Mas Jun, nah, ini diundang. Nah, karo mbak Ma, Hmm. Petak ya. nyanyi memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran. Tahu enggak? Tahu enggak? <laughs> Iki kowe iki malu Mbak. malu kok sing ngeneni aku kisah sapa Rombongan ngono kan. <laughs> Sekarang saya tanya, siapa yang berkuasa di rumah ini? Nah, ingat enggak? Ingat. Nah, syukur. tahu enggak siapa yang siapa? Bapak. Bapak. Nah iya. Nah, iya. Kalau Bapak tidak bisa menyetujui sikapmu sekalian, Mau apa sekarang? Loh, ini ngono. Mas Yon ya jangan memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Hargailah, ngono pendapat orang lain. Saya hargai. Lah ini kok Saya hanya menjaga nama kebaikan keluarga besar kita. Neneknya kan ora ana apa-apa, hanya asal-asal. Ah, sing kandha sapa wong cacah do nginjen nang kerja kerasan. Sing cacah ora ana apa-apa, dinjen kudu sampean. Lho, saya. Sing wire kening bayarku sik urung dibayar. Terus aku ora mulang ya ora apa-apa ning pelunasan ngono lho. Lho ning kok sik majun ya harus ditarikan aku ki ora iso. Ora iso, ditudra ora iso. Hmm, Mas Yon. Ora iso, Dul. Oh, ngapa? Aku ora. Oh, Wis ngene, ora usah Mas Dono Nek Mas Dono saiki rumangsa kelo lan ketaton lan ora seneng, alung luwe becik kowe bunuh diri wae. Kira ora urus ta? Wis, kuwi nggih rumangsa. Wis aku ngerti, kowe mesti duwe maksud tertentu. Ben aku cepet mati. Jadi kowe ayo areng apa? Nek mati kok aku wae terngapa? Areng apa kowe? Ayo ngragati kowe. Sing kondo sapa kok koyak gelem raket? apa sing katak ngragati? Sekarang urusan ini antara lagu dari urusan kematian jadinya hmm. kita malah repot. Wis eh, sekarang dari ngadeli niatmu piye? Aku nang kene piye? Aku terus gelem ora gelem kok yon. Saya tahan Mas Junedi. Loh, loh. Jangan menahan biar polisi jangan kamu, Dul. Saya ditahan tetap di rumah ini. Loh kok saya ditahan? kepiye tane omong mbok sik mempertahankan, mempertahankan Junedi iya. tetap di rumah ini untuk memberikan pelajaran nah, agama. Mas pergi. Loh, loh kok pergi? <laughs> Kowe iki ya, nekat ta, Dul? Lek war ngedul iki. Wis ngene aku piye wis ngono aku piye? Ya pasti. Metu. Loh. Aduh, Ajun. Ora. Metu. Lo jangan harus keluar itu oh, Junaidi. Katanya harus keluar. Kalau perlu jangan di dalam rumah, keluar. Lho iki tempat kekurangan. Aku kene-kene sumuk tenan.